Bai, begu, bai, be, pozik, eh, hori txoitzen duen uh, eh, hori uh, udauntatik, eh, eta gauzen pixkat jinkatzeko, eh, hori uh, orain arte uh, urgiltzea esperimentazio gixan uh, eginazen hori publikoan, eta hor azkenean, ala, eh, izagutua da manera pedagogiko bezala, eta bai estatua, bai estatua beraz horrekin e, gauzak errestuko dira, espero dugu hasteko, dekitze behar, eh, berriak e, errestuko direla, e, eh, bederezik hor hoiek beti itxoiten dute e, urgizaren dikitzia, eta beste proiektuak gibelian ere e, beste eskolak itxoiten dute, beraz hor gauzak haintzinatuko dira, bon, barko dira desmartxak egin, beti, beti bezala, baina hor dugu zirkulara bederen... Eh, gure laguntzeko, gero zirkulaja gelditzen da, eta gainean bada, bada dekretuak eta legeak, beraz, uh, eh, ala, ez da gauzak haintzinatzen eh, dira, baina ez dira haino irabaziak, baina, um, ala, horrek hasteko uh, errestuko ditu uh, idekitze behiak, uh, sai publikoan. Mm, hori da, erraten zinuen, eh, zirkulaja dokumentu juridiko bizikia aula dela, ala ere, horrek ere, bon, hausko ajusten du pixkat, zuen iduriko, edo? Hala, hor, momentuan ja eh, babesten gaituela, zirkulak haurek, baina beti aldatzen alko da, beste zirkulak bat eh, ateratzen alko da, eta beti gainean, eh, bada hori dekretuak dira eta legeak. Beraz, uh, hala, gelditzen da, harina, gauzak irabazten dira ere, ez zire, ez hala, kasu egin beharko dugu, gara ba, ba. Baina, bon, horrek la ere lasaitu gaitu eta eta, eta espero dut, bai, gauzak uh, fiteagoa intzinatuko direla. Mm. Finitzeko, ipatzen zininduan, errestuko eh, zituela ere eh, eh, murgiltzea egin nahi duten eskola edo klase, klaseak, klaseak. duzu, ipatu dituzu lajaineko adibidea, badira beste batzu, ipatzen aldirenak, gogoa dutenak hortan txartzeko? Bai, bai, eskola, bo, ba, ez dut, uh, ala ez, egen <laughs> emanen, baina... Uh, Ba, ba, ditugu, bai, eskola batzu prest, gurasun aldetik, erakasle aldetik, eta gauzak behiz hor abiatuko ditugu urtahilean, eh, ala, beldu den sartzeko, beste murgiltze batzu uh, eh, plantian emaiteko, ala, justu behar bai batzen alda, ala, barko nahi dela, eta, eta ala, espero dugu, eh, ala, gauzak duden uh, ikastorteko eginen, eginen direla, beste edikitze batzu eginen direla heldu den ikastorteko. Eta ala, jaine ikusiko dugu, baina espero bai urta jilean uh, eh, posibilizanen dela la jainen eh, uh, eh, editia hori, bon, or, egun hauetan jakinen da, edo urta jilean mm. sartze uh, egunean, hori uh, zaindu behar dugu. Zirkular horrek uh, irikitzen du baita ere ate bat, bereziki uh, euskaraz pasatzeko? Ez dute zehazten ze, uh, ze gaia eskoraz pasatzen alden, eta horik akademia bakotsak uh, ikusiko duela zukala ere nahi dugu eh, hori, uh, bon, orain arte egiten da historia, geografia, eh, matematika, eta kolegio publiko batzek ere, eh, beraz, posatzen dute, um, e, posatzen dute zientziak eskoraz, eta hor, ala, dira gure, gure aldetik aldarrikatzen hori zientziak eskoraz pasatziak joetan. eta hor, bon, bada, teidik itze bat, baina ez da ino argi hori, uh, Ala, akademia bako txak erabakiko du, posible denez, ala ez, beraz, hor, beharko dugu, Hortan ere... Uh, Negozaketak uh, ere eman, Bai, hain zinera eta... Ba, bai, hor gutun bat eh, igorri dugu hori eh, zientziak eh, galetzeko eskoraz, eta, eta bon, hori uh, urteko uh, bataia bat izanen da uh, buraldetik ere.